ควังอารหังสัมมาสัมพุทโธข้าตัตเยนะภะคะวตาธรรมโม สุปฏิปันโนยะสัพพะคว ปารินิพุตโตปิปัจจิมาสนตานุกัมปมานาสาอิเมสการเดุขตาปันนาการพุเตปฏิคันหาตุ ามะกังดิการตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส พรามทุกสิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง บุตทางพระขวันตางอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ กราบสวากขาโตพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มี ระภาทเจ้าก็ติบัติีแล้วสามขังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กรา อันดัมยังพุทธสาพังขวัตโตบุพพาคณมการังกะโรมะเสตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ สัมมาสัมพุทธัสสะตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมพุทธัสสะตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นหาระหะโตซึ่ กิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบหันตมยังบุทธาพิทุติงกะโรมาเซตตาคตโต พระตถาคตเจ้านั้น กังสัมมาระกังสัพพามกังสัสมณพรามณิงปัจจังสัพเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจจิกาตวะปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาทันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและ โยธรรมเตเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วหาทิกรยานังภายรอดในเบื้องต้นมหาเจกรยานังภายรอดในกลางกลาง ปาริโยสานกัลยาณังไพเรอะในที่สุด สาทังสัพยัญจนังเกวละปริพุนังปริสุตังพระมจริยังปะกาเสสิทรงประกาศรมจันทร์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 ข้าเจ้า พระองค์นั้นตามังพระกวันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระภูมีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ด้วยเสียงกล่าวกราบ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 ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาการิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ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 เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ตามมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามมหังธรรมังศิรชานามานิข้า เจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบหันธรรมยังสังคาพิทุติงกะโรโหมะเสโยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติแล้วโูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด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 สามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติกังได้แก่ ชาตาริกุริสายุคานิอัตถาปุริสัภุคลาคู่แห่งบุรุษสีุู่นาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเฮสาภะคาวโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทาหุนไโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาฟาหุนไโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับดหากินายโยเป็นผู้ควรรับพระสินาทาน อันตริการณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันตรีอนุตรังคุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สังฆังอภิโกตยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ตามหังสังฆังศิรชานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเสียงก้าวกราบ หันดมยังรัตนาปยาปนามคาทายโยเจวสังเวคปริกิตนาปาทันจะปนามาเสสุสุทโธการุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ มีพระกรุณาดุจพวงมหันนโยจันตสุธาบรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกายสภาโกปกิเลสขาตะโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเลสของโลก วันดานิพุทธังหามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อ หัมโมปฏิโกวิยตัสสะตุโน พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมะกะปากามะกะเทระปินนโคจำแนกประเภทคือมรรคผนิพพานส่วนใดโล กกัธาติปโน ซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้น วันดามิธรรมังอามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อ สังโฆสุเขตาพยติเขตาสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยติทัสันโตสุขตานุโพทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมตโชเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามิสังฆังมหามาดเรนกัง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 ขออุปาทวาทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น อิทาตถาคโตโลเกอุปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเดสิโตนิยานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นทางเครื่องออกจากทุก โอปัสสามิโกปริณิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปริณิพานสามโบตคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปิดุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิดุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มารณะปิดุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ โสกปริเดวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิดุขังแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความข้ามแข้งใจก็เป็นทุกข์อาภิเยหิสัมปโยโคดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคดุโกความพระพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยานปิดชังนัลพัติกามปิดุขังปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะพันจุปาดานกันธาทุขาว่าโดยย่ออุปาทานกันดังห้าเป็นตัวทุกข์สหายาทิทาง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 านอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปากานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณูปาดานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ เยสันปริยายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขั้งเหล่านี้เองทารมาโนโสภควาผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนอยู่ เอวังวาหุรังสาวะเกวิเนติ ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเฮวังภาคาจะปนัสสะภะกวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพหุลาปวัตติทานหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น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 โสเกหิปริเดเวหิทุเกหิโทมานัสเซอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรรำมันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความขัดแ้งใจทั้งหลายดูก็ทิ้งนาเป็นผู้ถู ความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว หาเปวนานิมาสเกวราสะดุกาคันทาสะตะกิริยาปัญญาเยธาติ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 ปาติโมคคาทายโยภนามาเสสัพพะสัการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม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 การไม่ทำร้ายปาติโมเกจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมหาตานยุตาจะปาตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปานตังจะสยนาสนัง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 อายังกายโยร่างกายนี้ อาทิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเทตวิญญาณโนครานปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจะนอนทับ ปาเทาวิงซึ่งแผ่นดินกหาลิงทารังอีวาประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ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 ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตาที่เป็นเพื่อนตัว เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัจจาโห อาจเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เิดกวดน้ำเช้าท่านดำไมยังปฏิดานาคาทายโยพันหามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินี สุเปกะเรโกติกะเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะภวันตุโกติตาสติงกรณเตทวิหารมันตะเรเทราจมัจจานวกาจพิขโว สารามิกาดานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเต สาราพุทาเยปิจอันตสัมภวา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 ตุสมะโควะอาคายัตาิตายัตาอาเมรักตุสัตธมโมสัพเพติธรรมจาริโนโหติงสัมปาปุณายามะตัมเมอริยปเวทิเต ปัสสนาโนตุสัพเพติปานิโนพุทธัสสะเนสัมมาทารังปเวจันโตกาเลเทโอปวัสสตุอุติภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเวทนิง มาตาปิตาะหาตรัสสังนิจังรักขันติปุตตะคันเอวังธรรมเมนราชาโนปัจจังรักขันตุสัพพทาพิจารณาขันห้า ซึ่งเป็นทำนองของสารพันยะ โอองอานิจจา คุณห้า ชาตเลยเตรียมตัวกราบเธอ าถนาธรรม